Salar guşun aňlamaz. Bet asla beglik ýetse bir günde, alar This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please buy it now. Ýaglygy ýörügen nurbatsyz begler puharanyň gözde ýaşyn aňlamazdym. Belet başlar dogry ýola çyn bile, Akyl ýigit söz başlamaz men bile, Namart oldur geňeş eýlär zen bile, Goç ýigitler zen geňeşin aňlamazdym. Mertden dileg etseň, aýdar, howp bolar. Bir bagşaçdan ýetmiş bela dep bolar. Muhannes geňeşi öýde köp bolar. Duşman görse, tutar işin, aňlamaz. Hak ýolunda her kim haýyr, ehsan This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please buy it now. Duşman görse, gussadan öler. Goç ýigitler dördün, bäşin aňlamaz. Magtymguly beg ýanynda dil başlar, Gylyjy gaýraty bolan il başlar, Mertden dogan ýygyn görse, ýol başlar, Namart ogly deňin duşun, aňlamaz.